Paltalksoba soba, put vjernika. Seminar Bužim 2012 na temu Šta si ti uradio za Islam 2012 Paltak soba put vjernika. Ehlen wasahsa. Blago onome koji poziva na ovaj put. Pa put vjernika, jasno Put nevjernika, jasno Šta si ti uradio za islam? كبر المسلم على الكافر وبين سره كل ما فوق البسيطة يا اليهودي بالي Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Soba put vjernika, Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom.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 Mi smo ehlu delil. Šta si ti uradio za islam? I neće ovoj dali naštetiti nikakva služba. Islamski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotasta, nego samo sa sunjevskim uljubom. Posjetite nas www.palta.com Soba put, Uvijem soba put. Dakle, ako neko smeta, dobit će fest. Jazakallah hej. ciklus predavanja sa zimskog seminara Božim 2012 pod nazivom Šta si ti uradio za islam? Gosti seminara brat Abu Amina, brat Nusret, brat Hatab. Organizator i domaćin brat Bilal. Šta si ti uradio za islam? Nemoj da se vadimo, braćo, pa i u Nuh, je sin bio kafir. Nemoj da se vadimo na ovu ne do Allaha ako bi neko zapao ovu situaciju. Jer je Nuh a.s. proveo devet i po stotina godina i danju i noću pozivajući Allahu te bareke i svoju porodicu svakako i drugi. A koliko mi vremena provodimo pozivajući sebe sami, iščitavajući din Allaha te bareke razmišljajući o našem gospodaru razmišljajući o našim dijelima, koji svakako ja o sebi govorim malo je. Što sam ja danas ovo uradio? Je li bilo radi čevapa ili sevapa? A što nisam uradio ovo, a mogu sam? Kad budemo, braćo, ovako razmišljali, bit će hajra, bit će velikoga uspjeha. Isto ovako, ovo je al-qaida. Al-Qaida ula Al-Qaida al znači. Kaže u arapskom svijetu, jedan profesor u arapskom jeziku objašnjavao قال يا أيها التلاميذ اليوم القاعدة الأولى تقول كذا وكذا štajci ga presuškivali on spominje el kaidu. i odjednom kaže oni na času kad oko škole znači diverzanti, helikopter u zraku, tenkovi, lezi, čarape na glavama, ustani, ko je došao, koga vi ovdje sada poznajete, ko je iz Kaide stigao, vi imate dvojicu, trojicu, kažu neku, već ste spomenuli, ovaj, a to je pravilo kao što je čovjek nazvao svoju ženu Rijadu, krenuo prema džidi i rekao večeras kad dođem bit će eksplozija. <laughs> Zato pomozite Allahu vjeru. Pomozite Allahu vjeru sobom. Pomozite Allahu vjeru svojom porodicom. Pomozite Allahu vjeru svojom djecom. Pomozite Allahu vjeru svojim sinovima. Pomozite Allahu vjeru svojim čerima. Sve to založite za Allah i za Allahov din. Nek se uči Allahova vjera. Pripremajte ih da budu nosioci šehadeta. La ilaha illa Allah. A da ne budu nosioci šehadeta zur. Lažnih diploma koje kakvi. Odgajajte ih da budu Allahova vojska koja će pronijeti znanje o Allahu, o Allahovom šerijatu i o njegovoj savršenoj najljepšoj vjeri, o njegovoj milosti koju je on poslao pred sudnji dan ljudima. Ne bojte se za nafaku, za risk, za sigurnost. Ne bojte se ni za što. Allah će zaista sigurno, pa je ovdje upotrijebljeno dva načina potvrđivanja, je tako? Zaista sigurno pomoći onoga koga pomogne. Je tako? A Allah je ko je on? Inna Allahe la aziz. Allah je zaista moćan i silan. Znači nije neko ko ne može to. Nego će sigurno pomoći i neće ovoj dali naštetiti nikakva služba. Istinski nasljednici je povjesnik koji ne može biti sa novotarstva, nego samo se suniti Posjetite nas www.paltak.com Soba put, Ujer Soba put. Dakle, ako neko smeta, dobit će fest. je hej. nasred mosta Sokolović Mehmed Soba potjernika. Islamski susreti, Božin 2012. Šta si ti uradio za islam? Baltak Soba, Baltak soba put, put vjernika. Ehlen Seminar Bužim 2012 na temu Šta si ti uradio za islam?